Soinuen eh, maitalea, naiz. Soinu eta keinuak ene bizaretasunak dira. Dantzarekin hasi nintzelako bost urterekin. Gero zazpi urterekin pianoa hasi nintzen. Eta fite trikititsa ezagutu dut uh, amari esker. Zenta hasi zen, eh, ber momentuan. Alboka eta panderoa hasi ditut. Eta gero esku soinu kromatikoa, kantua, sorkuntz elektroakustikoa ikasi ditut... Bayonako, Tolosako eta Kebekako konservatorio edo unibertsitateetan. Eta Kanadan ere melodeon ikasi dut hori da hango soinutiki diatonikoa. Eta podoritmia ere ikasi dut mm. ekin egiten den perkusio bat hori batean. Bo, hain hori zonbat bat dira, hor zonbat instrumentu iten. Ez dakit, ez eskontatzen. e, zonbat uh, musikataletan ari zira, haipatzen alizizki gozu, errandungo instrumentu hain nitz, ba zinituela, erabiltzen zinituela, uh, taldeak ere baituzu hain nitz? bai, sei. Otso ezagutzen duzue orain, eta dantzaldi entzat, sasi ardiak uh, taldearekin, uh, anai bezalakoak gira, Berba ezagutzen duzue Diokin Irungarai, polin Lafit eta Vianne de Plant. Uh, Amabost urtez elgarrekin jotzen dugu. Asigira trikilitrakala taldean. Eta gero Frantziako eta kebekako festivaleetan uh, jo dugu. Eta disko bat grabatu dugu duela bi urte. Gero Adar, uh, da beste tale bat, Bikote Berria ere, uh, Arno Bibonekin. Abeslaria eta kornamusa diole famatua da. Dantzali edo konzertuak proposatzen ditugu, adibidez baionan dioko dugu. Urriaren uh, eh, emezortzian, baionako gaztetxean, ICB Gifestibalean. Eta normalki, apirilan gure lehen diskoa grabatuko dugu. Mm -hmm. Adar talarekin beraz? Adar, bai. Bikotea? Gero, eh, oreinak taldea, mm taldea da ere, Ana Perez, Matias Goienes eta Korantem Boazoblezekin, eta bi urte ditugu. Eta berba ezagutzen duzu emanez dako break. Bai, bai. egia. Eta ari naiz eh, talde ere, Thierry Bizkarriren eh, konzertuko proiektua. Talde horiekin biziki maite dut diotzea. Eh, Giroa goxo eta lasaia da gure artean. Kantuak gustatzen zaizkit eta... Ta Euskal Herri osoa bisitatzen aldut. Uh, Durangoko azokan uh, benduaren seian izanen gira, eta orain uh, boskantuko disko bat grabatzen ari gira. Eta azken talea tokatanoka deitzen da, beste bikote bat, uh, Quebecako perkusionista, Olivier Bussierekin, Uh, joan den nila diodugu Montrealen, eta espero dugu laster uh, berriz uh, elgarrekin joko dugula. Naiz eta urrun bizi garen. Ah, eta bai, piskat komplikatua da. Bai, <laughs> piskat, piskat. <laughs> eta gaitzen alut ere eh, bilaka kolektiboa. Proiektu batzuetan eh, parte hartzen dut, eh, dansa eta musika tradizionalak edo eta sorkuntzak biziki interesatzen zaizkit.